André Mendes, o cara de São Paulo, mano. Ó. André Mendes chegou no baile fazendo algo bacana. O bonde chegou no baile fazendo algo bacana. Mandando descer garrafa e falando pras piranha. Mama, mama. Com essa saboquinha malandra, mama, mama. Com essa saboquinha malandra, enquanto tomo um drink. Dou uns trago na maconha, batendo na sua cara, te chamando de cachorrona, mama, mama. Com essa saboquinha malandra, mama, mama. Com essa saboquinha malandra, enquanto tomo um drink. Dou uns trago na maconha, batendo na sua cara, te chamando de cachorrona, mama, mama com essa saboquinha malandra, mama, mama, com essa saboquinha malandra. É The o cara de São Paulo, mano. André Mendes chegou no baile fazendo algo bacana. O bonde chegou no baile fazendo algo bacana. Mandando descer garrafa e falando pras piranha. Mama, mama, com essa saboquinha malandra. Mama, mama, com essa saboquinha malandra. Enquanto tomo um drink. Dou uns tragos na maconha, batendo na sua cara, te chamando de cachorrão na mama, mama com essa saboquinha malandra, mama, mama, com essa saboquinha malandra. Enquanto eu tomo um drink, dou um tragos na maconha, batendo na sua cara, te chamando de cachorrona, mama, mama, com essa saboquinha malandra, mama, mama, com essa saboquinha malandra.